Juozas Laivys. Beistrio matymo taktika be suikio stebėjimo erdvėje arba kaip turėtų būti taisomi dantys. Baidyklė. Pamauti ant baslių 3 plasmasiniai 5 litrų talpos buteliai, skirti kurmiams už rublį. Jeigu tai būtų mislė, Juozas Laivys be ne vienintelis galėtų ją įminti. Iš pirmo žvilgsnio šis objektas sukelia asociaciją su NASA – tarsi permatomi kosminiai laivai su praviromis durimis, su paslaptingumo ir nežemiškumo šydų. Po to, tarsi kritika visuomeniai, visa plastikinė, kiaura, pamauta ant medinių stabų. Trečias įspūdis - minų gali būti viskas, net ir vandens butelis. Tik tam yra viena sąlyga - tai menas, jeigu menininkas taip teigia. O tam reikia menininko tačiau iš tiesų viskas taip žemiška, o gal tiksliau būtų įvardinti undergroundiška. Šie trys objektai iš tiesų yra kurmio gaudimo mechanizmas, kaip ir visi mechanizmai, keisti ir sunkiai suvokiami, kaip veikia. Taigi, kaip su šiais objektais reikia gaudyti kurmius, kurie sovietmečių buvo verti viso rublio. Visų pirma, reikia nustoti galvoti, kad šie trys objektai yra NASA mašinų kartotės. Visų antra, tai nėra ir visuomenės atspindys. Trečia, taip, Tai yra menas. O ketvirta, reikia paklausti Juozo laivio. Druska. Kaip tik kalbėjau su kolege apie druską, tiksliau apie tai, kad lietuviai nevengia druskos. Ja su kaupu deda į maistą prieš tai jo nė neparagavę. Čia panašiai kaip su iš ankstinė nuomonė. Nežinai apie žmogų beveik nieko, bet štai jis tau nepatinka ir tiek. Menininkas Juozas Laivys šį savo kūrinį druską prašo. Individualistų skaičius atvykstančių prie jūros yra tiesiogiai proporcingas druskos kiekiui viename litre jūros vandens. Druska, kaip teigia prašai, buvo išgauta garinant vieną litrą jūros vandens. Pamenu, kai būdama dar maža niekada nesuprasdavau, kodėl jūroje žmonės mirdavo dėl troškulio, juk aplinkui tiek vandens. Pamenu, kaip pirmą kartą išgirdau, kad druska tai natrio chloridas ir kaip pasipiktinau, kad paprasti dalykai yra įvardymi įmantriausiais vardais. Ir visada prisiminsiu, kad menkas krislelis, šiuo atveju 3 gramai druskos, gali pašalinti seniausius prisiminimus. Juozas Laivys, serija numeris 2. Sakoma, kad vienoje nuotraukoje gali atsispindėti visas žmogaus gyvenimas – ir toje nuotraukoje nebūtinai turi būti žmogus, kurio gyvenimas joje yra sutalpintas. Taigi, Juozas Laivys pateikė vos vieną nuotrauką. Kad žiūrovų būtų aiškiau, galima panaudoti kūrinio aprašą. Serija sudaro vieną nuotrauką talpinanti tris koncepcinės paradigmas. Pirmoji. Tai yra skulptūrų iš akmens vaizdas iškaltas ant akmens. Antroji. Nuotraukoje užfiksuota paroda, kai darbas rodomas parodoje išgaunamas parodos parodoje efektas. Trečioji. Nuotraukos autorius ir darbo autorius yra Juozas Laivys, bet tai ne tas pats asmo. Šioje nuotraukoje slypi ne tik koncepcinės paradigmos, tačiau ir laiko samprata. Tai, kas kažkada buvo, yra sustabdoma laike ir jame egzistuoja tol, kol egzistuoja nuotrauka. Beje, trečiojoje paradigmoje kalbama apie menininko Juozo laivą tėtį, kuris irgi buvo Juozas Laivys. Menininko tėtis 1968 metais fotografiją užfiksavo Šiuolaikinio meno centre eksponuojamų skulptūrų parodą. Šį vaizdą menininkas Juozas Laivys iškaldina akmens plokštėje. Ir ši plokštė užfiksuota nuotraukoje. Keliavimas laiku tai mažų mažiausiai kas atsispindi šioje nuotraukoje. Menininkas pasinaudodamas praeitimi išnaudoja ją savo dabartyje. Tuo metu kai kūrė, kad vėliau ateities dabartyje ją atgaivintų. Juozas Laivys, serija numeris 3. Mane visuomet žavėjo sunaus ištikimybė savo tėvui. Ta paslaptingoji linija, jungtis, siejanti tėvą su sunumi, kuomet sunus tengiasi, kad tėvas pagarbiai išvelgtų į jį. Kuomet sunus nori būti tėvo vienintelis, kuomet sunus kaip skvairas ištikimai tarnauja savo tėvui riteriui, o toji tarnystė jį gali būti įvairi. Nuo pagarbos tėvui iki Juozas Laivys vienoje savo parodoje žiūrovams pateikė savo tėvo, Juozo Laivio, mėgėjo fotografų nuotraukas. O kad jis buvo mėgėjas, tai pasako tik žodžiai, o ne nuotraukos. Juose iki nepriklausomybės užfiksuoti vaizdai. Menininkas Juozas Laivys, naudodamasis tėvo fotografijomis, sukuria parodą, kurioje autorius tampa jis pats. Autorystės klausimas - tėvo fotografijas eksponuoja sunus, čia nei slidus, nei aštrus, nei dar kažkoks. Tokiu būdu Juozas Laivys parodo savo ištikimybę tėvui. Juozas Laivys serija numeris 4. Prancūzų literatūros kritiko Rolando Barto esė autoriaus mirtis nagrinėjama, kur yra toji riba, ties kuria autorius išnyksta. Ir ar iš viso egzistuoja autorystė. Teigiama, kad autorius tai yra tik šamanas, jungtis tarp sukurto kūrinio ir to kūrinio suvokėjo Viskas, kas yra sukūriama, jau buvo sukurta anksčiau, todėl nėra originalo, visur tai yra tik kopijos. Idėjos, slankėjančios kaip litosferos plokštės, persideda nuo vieno kontinento prie kito. Nėra pirmavyščių, tai yra tik interpretacijos. Ar autorystė iš viso yra svarbi, ar jos bereikia? Juk tik nuo renesanso menininkai ėmė pasirašinėti ties savo kūriniais. Į šios klausimus vargu ir norėjo atsakyti juos laivys, eksponuodamas savo tėvo, taip pat juos laivo fotografijas parodoje atsisveikinimas su publika. Tačiau šie pateikti klausimai itin puikiai gali pasitarnauti žiūrovai, kuris tenksis suvokti, kaip reikia skaityti tokius kūrinius, kuomet vienas menininkas, naudodamasis kito žmogaus sukurtais vaizdais, juos pristato savo parodoje. Kadangi abu kuriejai tėvas ir sunus yra juozai laiviai, todėl autorys sistema čia tampa nebeišnarpliojama. Juozas laivys naudoja tai, ką sukūrė Juozas laivys, o Juozas laivys sukūrė patį Juozą laivį. Kartais menas yra ne tik gražus, nuostabus, bjaurus ar atstumintis, tačiau ir be galo romantiškas bei tikras. Art history Egzistuoja katalikų bažnyčios draudžiamųjų leisti skaityti ir platinti knygų sąrašas. Sąrašai buvo sudaromi siekiant išsaugoti tikėjimų grinumą ir dorą. Popiežius Paulius VI sąrašą panaikino 1966 metais. Marko Tveno, Hekleberio Fino nuotykiai, Džordžo Orvelo 1984 Vladimiro Nabokovo Lolita ir daugelis kitų be galo gerai žinomų knygų savo metu buvo įtrauktos į uždraustų knygų sąrašus. Kokius sąrašus, ar katalikų ar šiaip dorovės sergėtojų, iš tiesų nėra skirtumo. Menininkas Juozas Laivys sukuria ne knygoms, o menininkams ir jų kūriniams, kurie nepateko į meno istoriją, knygą. Juodąją meno istorijos knygą. Šioje knygoje, kurią Juozas Laivis iškala iš akmens, surašyti visi kuriejai bei jų kūriniai, kurių niekada nerasi meno istorijos vadovėliuose, internete ir kitose informacijos šaltiniuose. Tačiau niekas, apart Juozo Laivė, nesužinos, kas tie menininkai ir kokie jų kūriniai slypi toje knygoje. Juodosios meno istorijos knygos nepavartysi. Juodoji meno istorija parašyta ant šlifuoto akmens, ant kurio įkaldinta Art History. Lėlė iš vidaus. Prieš kelias savaitės spaudoje ir televizijoje vis šmėžavo, kad yra sukurtos itin tikroviškos lėlės, skirtos patenkinti slapčiausią žmogaus intimes svajones. Tačiau šis tekstas yra visiškai ne apie tai. Juozas Laivys viename savo kūrinyje pavadinimo lėlė iš vidaus vaizduoja, akivaizdu, lėlę iš vidaus. Autorius atlieja visų mažų mergaičių dievinamas lėlių bratskloja vidaus formas, vistus, o taip pat ir mano pačios vaikystėje turėtas lėlės barbės torsas su galva. Jeigu man dabar būtų 8-10 metų, matyti judėčiau, kad Juozo laivio lėlės neturi akių, ryškių lūpų ir nuostabių plaukų. Tačiau kadangi man truputį daugiau, labai džiaugiuosi. Tai galėtų būti puikus verslo planas. Lėlių atlėjos, ganėtinai krūpių, tarsi nevykusių tikrų lėlių kūnų pardavinėjimas, kaip barbių ir blatsklo alternatyvos. Metro stotelė. Dar mokykloje per biologijos pamokas mokomoji medžiaga apie grybus, jų dauginimuose ypatumus ir visą keistą jų augimo raizgalinę savotiškai tobulą mechanizmą mane žavėdavo. Todėl vienas Brian Fale serialo Hannibal širpus epizodas pavadinimu Amus Bausch, kuriame serijinis žudikas užkasa savo aukas esančias katatonijos būsenoje negiliai po žeme ir ant aukų kūnų augina grybus, yra įdėtas į mano minčių stalčių, kuris pavadintas Atrodo tai genialu. Į tą patį stalčiuką planuoju įdėti ir Juozo laivių metro stotelę. Juozo laivio galvoje gimusi mintis kažkada Vilniuje būsinčią metro sistemą sukurti tokiu pat principu, kaip bujoja grybai. Metro statelė, kuri bus matoma ant žemės, gatvėse vaikštinėjantiems žmonėms, bus grybo formos, iš kurios bus galima patekti po žemę, ten, kur nevaršomai drėksis gyvybingas susisiekimo tinklas. Tai, kas matoma tik viršuje, nesvarbu ar tai tikras grybas, ar tik būsima metro stotelė, kurią reikės nusileisti į apačią, slepia iš pirmo žvilgsnio sunkiai suvokiamą sistemą. Kaip hifai išsiraizgė bus metro keliai, ant kurių paviršyje susikurs vaisiekūnis - metro statelė. Nors tikrųjų vaisiekūnį gyvenimas trumpas, šios metro statelės tikėsimės bus priešingas. Paskutinis kūrinys. Jeigu šiandien buvo paskutinioji tavo gyvenimo diena, kaip ją būtum nugyvenęs? O jeigu būdamas menininku turėtum sukurti paskutinį kūrinį, koks jis būtų. Ką juo norėtum pasakyti ir kiek savęs į jį įdėtum? Turbūt visą. Turbūt visą save į paskutinį kūrinį įdėjo ir Juozas Laivys, kuris šio paskutiniuoju darbu trumpam užverčia savo meninės kūrybos knygą. Paskutiniam kūriniui menininkas pasinaudoja akmeniu. Tai ištikama medžiaga, kuri jam tarnavo, kuriant ne vieną kūrinį. Tačiau čia akmens vaidmuo nesibaigia. Iškaldintas menininko atvaizdas ant akmens yra itin aiški nuoroda į akmeninius antkapius. Tačiau Juozas Laivys nelaidoja savęs, nei kaip menininko, nei kaip žmogaus. Ta puikiausiai rodo susimastymą simbolizuojantis atkištas vidurinysis pirštas, lyg būtų sakoma, palauk, palauk, po keturiolikos metų aš grįšiu. Šis paskutinis kūrinys puikiai proga pasigrožėti menininko atvaizdu, nes kuomet Juozas Laivys po 14 ne kūrybos metų išnirs iš šio akmeninio lakšto, jis bus kitoks. 14 metų žavesnis, 14 metų labiau Juozas nei Polis ir 14 metų vešlesnė barzda. Tai buvo menas. Jeigu ne tas sriebalas, kurį Juozas laivys įvardė moliu, vargu ar 1996 metais kartu su kitais Dailės akademijos studentais VDA Holė jis būtų skalęs malkas. Tuo metu holė neturėjo būti taip šalta, kad tektų kurianti malkas čia pat ant grindų, tačiau matyt per daug stipriai degė jaunųjų busimųjų skulptorių širdis, o malkos te buvo rakandas, bandant tą liepsnį išreikšti. Suskaldę malkas jaunuoliai iš jų sudėliojo, tai buvo menas. Ir iš tiesų, tai buvo menas. Pats kūrybos procesas tampa menu, lygiai taip pat menu tampa ir paties Juozo laivį gyvenimas, nusprendus 14 metų nebekurti praėjusiems metams, bus drąsiai galima sakyti, kad tai buvo menas. PS. Dėkoju tam nepažįstamajam ir jo rauktam moliui. Nebejoju, Juozas dėkoja taip pat. Plaktukas. Esu tikras nepriklausomas Lietuvos vaikas. Nors mačiau krūvas nieko vertų rublių senelės spintoje, iki šiol nesuprantu, kas spintoje veikia tie rubliai. Ir didžiausias gardėsis buvo šviežia duona apibarstyta cukrumi, tačiau tai vyko jau laisvoje šalyje. Menininko Juozo Laivio kūrinys plaktukas kalba apie tokius kaip aš - jaunus, jau posovietinėje šalyje gyvenančius žmonės. Kūrinys plaktukas - tai plaktukas, kurio kotas buvo sudaužytas kitu plaktuku. Kaip teigia pats menininkas, šis objektas tai menininko refleksija apmastanti postsovietinę jauno žmogaus sąmonės būseną. Ir kokia toji mūsų sąmonė? Negi tokia kaip tas plaktuko kotas visą sudaužytą su neišgydomais giliais randais ir kaip toliau gyventi suvokus, kad tokius pat padarinius sukėlėme ir kitiems, savo plaktukų galvomis daužydami kitus. Tai vienas drastiškiausių Juozo laivį kūrinių - ne savo forma, ne patikimo maniera, o tuo, ką sugeba sukelti žmonių galvose. Šilaikinių menų centro direktoriaus Kestučio Kuizino plaukas Vieną kartą tolimame puikių menų centre gyveno plaukas. Plaukas, kaip ir kiti plaukai, turėjo savo šeimininką, tačiau tame pačiame puikių menų centre atsirado šamanas žinys burtininkas, kuris pavogė tą plauką. Ir staiga paprastas plaukas tapo įžymus. Jis buvo fotografuojamas, jis davė interviu geriausiams kultūros ir meno žurnalams, o puikusis menų centras didžiavosi, kad plaukas buvo jų dalis. Neilgai trukus šamanas žinys burtininkas nebesugebėjo išsaugoti plauko ir jis dingo. Spėjama, kad plaukas buvo pavoktas jau antrą kartą. Tik šį kartą apie plauką jokių žinių nėra. Iš ko kyla legendos, kurias žino be ne visas pasaulis? Iš žmonių. Vienas žmogus atsiranda įvykių, su kurie kažkas tai pastebi, kažkam papasakoja, tas kažkas turintis iškalbą tai perpasakoja kažkam kitam, pasinaudodamas savo lakę fantaziją o tas kažkas kitas ima ir užrašo tai. Tačiau tokiu būdu tampa neaišku, kas ir kokių įvykių, su kurie dalyvavo. Šis Juozo laivų kūrinys yra pati tikroviškiausia legenda, nes paigių menų centro plaukas iš tiesų egzistavo. Jo šeimininkas egzistuoja taip pat.